psalm van David Ek roep jy aan, oe Heere, my rots, draai nie stil swaiend van my weg nie, so dat ek nie, as jy teenoor my bly swaig, word soos die wat in die kuil neerdaal nie. Hoor die stem van my smekinge, as ek jy aanroep om hulp, as ek my hande ophef na die binneste van jy heiligdom. Rik my nie weg saam met die godeloze en saam met die werkers van ongerechtigheid nie. Want van vrede spreek, ek herhaal, wat van vrede spreek met hulle naaste, maar daar is kwaad in hulle hart. Gee hulle na hul dade en na die boosheid van hul handelinge. Gee hulle na die werk van hul hande. Vergeld hulle na hul dade. Omdat hulle nie let op die dade van die Heere of op die werk van sy hande nie, sal hy hulle afbreek en hulle nie bou nie. Geloofd sy die Heere, want hy het die aas, ek herhaal, die stem van my smekinge gehoor. Die Heere is my sterkte en my skuld, op hom het my hart vertrou en ek is gehelp, daarom jubel my hart en sal ek omloof met my gesang. Die Heere is een sterkte vir hulle, hy is een vesting van verlossing vir sy gesalfde. Verlos die volk en sien die erfdeel en wees vir hulle een herder en dra hulle tot in ewigheid.